السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سمع المؤلف وفقه الله تعالى فتلك الحديث الرابع عشر حديث يكون من النئ <clears throat> asema kwenye anwani ya hadithi الكاسيات العاريات wale wanawake waliovaa na hali hiyo hiyo wako uchi swimfun min ahli nar ni aina ya wanawake wa motoni wanawake wamevaa nguo na katika hali hiyo hiyo pia wako uchi sasa hiyo hiyo wako uchi wamevaa wako uchi itakuwaje mtu amevaa alafu uko uchi aliyevaa na akawa uchi pia uko wazi ni mtu anayefuata kwanza astiri baadhi ya mwili baadhi ya mwili akauacha wazi hiyo ni kuvaa na kuwa uchi kabisa yani avae nguo fupi sehemu fulani ya mwili imefinika sehemu nyingine ni fupi hakustiri aura yake yote hii ni aina ya kwanza ya mtu kasi ya aria amevaa na kuuchi au vile vile sehemu nyingine mwanamke huwa amevaa na kuuchi hali ya pili ni akifanya nini akivaa nguo nyembamba bihaithi ile nguo nyembamba yaonesha rangi ya ngozi yake mweupe au mweusi mwekundu utamwona hii ni aina ya kuvaa na yaiza nguo ikawa ni ndefu mpaka miguuni lakini ni kama neti ya mbu ile waona mpaka ngozi yake rangi yake hii ni aina ya pili ya kasi ya aria aina ya tatu sifa ya tatu ya mtu kasi ya aria ni yupi ni yule amevaa nguo dhayiq dhayiq yani yambana kabisa ndiyo mwili mzima amevaa lakini wewe iona mpaka saizi ya kiungo chake ni mnene mwembamba waona mpaka mwili wake ulivyo kwa hivyo amevaa nguo ya kumwambata kabisa na mwili bihaith akitembea wajua saizi ya mwili wake ni mnene au mwembamba <clears throat> hawa wanawake aina tatu mavazi hayo aina tatu yote yaingia kwenye kasiyat ariyat hawa wamevaa na hali hiyo hiyo wako uchi sasa wanawake aina hiyo sinfun min ahli nar ni aina katika wanawake watakao mwokoa motoni na hawa watatu wamo fala takuni minhum asema basi fanya bidii wewe usiwe miongoni mwao hawa wenye kwenda motoni wewe unapotakikana kuwa kuwa na wale wanaokwenda peponi wewe kuwa nao ama hii grupu nyingine hii watu aina tatu hao niliowataja maana hao maskani yao motoni kwa hivyo usiende usifanane na wao wala usifuatane ukawa na wao kwa sababu hata kama mwanamke anavaa vizuri lakini rafiki yake anavaa vibaya hii pia haifai kufuatana naye haitakani kwa sababu atakushawishi mwisho na wewe utamwona ameanza kuvaa vibaya hadha hu ukuta mwanamke mwanzo mwanzo mwingi wa haya ana haya penda kujistiri lakini madamu amepata rafiki fasika aenda wazi yajiachilia basi baada ya muda tu utakuta ule ugonjwa shamambukiza na yeye mara ukamwona sasa anza kumwona nyele kwanza polepole nyele nyele thumma baada dhalik fayatruki alhijab akawata hijabu yote wallahu almusta'an ametaja hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu hadithi ambayo kwamba wengi wetu tushaisikia wengi wetu tushaisikia na hadithi hii husomwa sana misikitini na kwenye mauidha asema عن أبي هريرة رضي الله عنه قال amepokea Abu Huraira radhiallahu anhu qala asema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متومي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما صنفان watu aina mbili min ahli nar hiyo ndo hukumu yao kwanza mtume akawahukumu kabla kutaja madhambi yao na hii ni uslubu muhimu katika balagha huitwa uslubu tashwiq kwenye balagha huitwa uslub at-tashwiq kwenye ilmu al-badi' huitwa uslubu tashwiq tashwiq ni kumtia msikilizaji hamu akatega sikio eh kuna nini mbele yatajwa sasa mtume asema atakuchochea hisia zetu tumsikilize vizuri asema watu aina mbili ni katika watu wa motoni sasa ukisikia hivyo hata kama umeghaflika utategea sikio ehe kujua kina nani kwanza pili waliingia motoni kwa madhambi gani eh hii ina faida kwenye balagha inaitwa tashwiq kwa hiyo msikilizaji yote unapomwambia jumla hii ya kwanza ya hadithi mubashara hata kama ameghafilika atakuwa mwenye kutegea sikio atakujua hadithi itamalizikia vipi kwa hiyo akaanza na kuwatia tashwiq kuwatia hamu wasikilizaji mbali masahaba alikuwa nao akawaambia simfani watu aina mbili min ahli nar hiyo ndio hukumu yao kwamba hawa watu mbo motoni moja kwa moja hawa watakwenda motoni lam arahuma sijawahi kuona watu wanaokwenda motoni mfano wao yani haa katika wale watu walikwenda motoni sijawahi kuona wanaofanana na wao kule motoni lam ara kwenye riwaya zingine imekuja lam ara mithlahuma sijaona mfano wao yani kuna kuna watu watakwenda kuingia motoni na madhambi ambao kwamba ni madhambi ya hatari madhambi mazito mpaka mtume asema sijaona mfano wao ni watu kama hao maana yashangaza mtu Allah amemuumba mzima akamuumbia na nguo alafu yenda uchi mtu kama huyo shaona mfano wake bila shaka kila mmoja hajaona mfano wa mwanadamu mwandazimu kama huyo maana kama wazimu Allah amekuumba wewe amekuumbia na nguo utupe nguo utembee uchi ni wazimu si wazimu ndio maana mtume amesema lam ara mithlahum sijawahi kuona watu <laughs> wanaoshangaza na hawa wanaongea motoni kwa madhambi kama haya ajibu ni watu wanaostaajabisha mmoja ni mwenye kwenda uchi sallallahu salamata wa afia akawataja watu aina mbili wa kwanza qaumun ma'ahum siyatun qaumun ma'ahum siyat hawa ni watu aina kwanza ni watu ambao kwamba watakuwa hapa duniani wakitembea na viboko viboko wa kutandika watu aznabil baqar urefu wa hivyo viboko kama mkia wa ng'ombe urefu wake vile viboko au marungu kwa sasa tunaweza kusema rungu marungu wanatembea na marungu wanazunguka na marungu urefu wake ni kama mkia wa ng'ombe haya watembea na marungu kazi yao nini sikiliza kazi yao yadhuribuna biha nnas yadhribuna biha nnas kazi yao ni kutandika watu barabarani bah muone mtu apita mtwange rungu muone yule bila sababu yote yani dhulmatan linnas kwa ajili ya kuwadhulumu raia na kuwadhulumu watu hawa moja kwa moja finnar hakuna maneno wakifa moja kwa moja mpaka motoni hapana maneno au wamehukumiwa moto na mtume alayhi salatu wassalam wamehukumiwa moto na mtume alayhi salatu wassalam kwa sababu gani kwa sababu ni madhalim wanadhulumu raia kwa sababu wao wana nguvu wanadhulumu wenzao kwa sababu wao wana nguvu nikina nani wanaokusudiwa kwenye hadithi sikiliza asema an-Nawawi rahimahullah kwenye sharh asema an-Nawawi rahimahullah akuelezea ni kina nani hawa wenye marungu wanaokusudiwa fa amma ashabu siyati ama hawa wanaobeba viboko ama marungu fahum ghilmanun ni watu mabarobaro wali ashurata wali ashurata wanaofanya kazi za upolisi yani kuna kiongozi wa nchi amewaajiri hawa barobaro kama mapolisi wa kuchunga amani kwenye nchi sasa wao badili wachunge amani kazi yao ni kupiga raia marungu muone raia mtwange rungu muone kama ni polisi kama ni jeshi yoyote atakayekuwa hawa ni watu wa kwanza wa motoni waliaadha billah madha kwa sababu wanatukua marungu yao wanapiga watu ovyo ovyo kwa wapata barabarani wakiwapata malipopote tandika tu eh hakuna sababu yote basi tukuonesha wao wana nguvu na kwamba wao serikali watafanya watakalo na kwamba wao wana nguvu na kwamba wao hawajali basi watu kama hawa mara nyingi Allah huwavunja uti wa mgongo hawadumu huwavunja mgongo wao duniani na kesho fil akhira watakwenda kwenye moto wa jahannam wal billah sababu nini yadhulimuna nnas wanadhulumu watu kwa kuwapiga ovyo ovyo ni sawa sawa wakiwa wameamrishwa amri ile na kiongozi wao wa daula nchi mata rais wa nchi akawaambia pigeni wakipiga pia watakuwa watu wa motoni na ni sawa sawa ikiwa hawakuamrishwa na kiongozi wa nchi wamefanya kwa kitu chao madamu ni dhulma hata kiongozi akimwambia chandika akitandika bila shaka wewe ameparaga dhambi la kwenda motoni moja kwa moja aseme ah oh mimi bwana ni, ni oda imetoka juu oda imetoka juu sasa siwezi kukhalifu tapiga marungu sasa piga kwa uzuri watu marungu lakini utakwenda kupata cha mtema kuni kesho hapo utajua utajua ni amri ya Mola wako ndiyo kubwa ama ni amri ya rais yako hapo utajua sasa watu waifanya hawajui wana nguvu wanaafia utandika mtakaye tandika lakini kesho akhira utakwenda kupambana na Mola wako na hii ni alama ya kiyama ni katika dalili za kiyama mtume alizielezea kwamba watakuja watu wakipiga watu marungu barabarani wallahi sasa tumayaona iana tuyaona ya na sote tuyaishi hali hizi na tuyaona لذلك يمكوج عند أحمد في المسند والحاكم في المستدرك رواية هي حديثه متومي عليه الصلاة والسلام سيما يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان يخرج رجال watajitokeza wanaume min hadhihi al-umma katika umma huu fi akhir zaman mwisho mwisho wa zama kwa hiyo hii katika alama za kiyama hii ni katika alama za kiyama watu wenyewe kazi yao nini maahum asiyatun wamebeba marungu kaannaha adhnabul baqar yale marungu tafikiri ni mikia ya ngombe urefu wake kazi yao nini asema hadithi yaghduna fi sakhatillah wakitoka asubuhi wakitoka kipindi cha asubuhi wanakwenda kufanya hasira za Allah wanae wanafanya mambo yanayomkasirisha Allah wayaruhuna fi ghadabi na wakirudi jioni nyumbani wanarudi na hasira za Allah kwa nini kwa sababu wanatumia viboko vile au wanatumia marungu yale kuwanyanyasa wanyonge katika raia kuwapiga kuwavunda miguu bihujjat kwamba mkubwa wangu mimi maana mkubwa wako ndio mwenye dunia atafanya atakalo msikilize kwa uzuri thumma baada dhalik utakwenda kupambana na Mola wako utajua mkubwa nani mkubwa ni hoyo kiongozi wako ama ni Allah subhanahu wa ta'ala utajua siku hiyo na hii ni katika asharatu saa ni katika alama min alamati yaum alqiyama kwa hivyo hao ni watu aina ya kwanza wale ambao kwamba mtume alayhi salatu wasallam amewataja watakwenda motoni kesho akhira moja kwa moja nao ni nani madhalimu wanaonyanyasa raia kukuwapiga marungu au viboko pasina sababu yote bal dhulmatan kwa ajili ya kuwadhulumu hao watu aina kwanza pili aina ya pili ya watu wa motoni wanisaun na wanawake kasiatun wamevaa mavazi kiwaona utaona wamevaa nguo lakini ariyat saa hiyo hiyo pia wako uchi wamevaa nguo na wako uchi inshaelezea hali tatu hizi za kuvaa na kutokuwa hutovaa yani mtu amevaa na kama hakuvaa ni imma ile nguo ni fupi haistiri kiungo chake chote ambao mwanamke afaa kistiri yani mathalan mwanamke ameambiwa avae nguo astiri mpaka kisigino chake kutoka juu mpaka chini yani ile nguo izidi mpaka ifanye isbal ivurute hivi ndivyo anavyoambiwa mwanamke kuvaa yeye avae mpaka nusu muundi kama mwanamume avaa kama mwanamume nusu sak nusu muundi ndivyo sivyo huyu ni kasi ya aria au avae mpaka juu ya magoti hiyo nguo ateo mtu amevaa toka kwake nyumbani na pengine mama na watoto sallallahu alaihi wasallam yani wale watoto wana akili kumliko humama wale watoto kiangalia pengine mavazi yao wataona mazuri kuliko mama yao na yeye atoka nje zake juu ya magoti au kwenye magoti wewe utoka mwalimu ndio kusomesha daktari ndio kumatibabuni hali ni hiyo sallallahu alaihi wasallam tumefikia hapo ni kiama si kiama hiki hiki ni kiama kidogo baada hicho kikubwa tu wala kidogo tuko nyacho hali ya pili ya kuvaa kasi ya ari alisema ni ile nguo iwe shafaf shafaf nyembamba ni ndefu paka miguuni lakini ukimtazama rangi ya ngozi yake wajua mweupe mweusi huyo waiona ngozi yake ni mweupe ama mweusi kama net huyo ni kasi ya aria huyo ni mtu wa pili mmotoni tafsiri au maana ya tatu ya kasi ya aria alisema ni ile nguo iwe dhayiq imembana bihaithu utambui nguo wala ngozi yake ilivombana mpaka wamuona mwili wake huu mwanamke ni mnono au mwembamba vile alivovana sallallahu alaihi eh hawa wote ni kasiyat ariyat wamevaa huku wakiwa uchi wamevaa huku wakiwa uchi hivi ndivyo wanasema ulama ni imma vainguo tasturu ba'dha badaniha wa takshifu ba'dhaha ile nguo ya, ya kashifu baadhi ya mwili hakuifunika baadhi ya mwili mifi yani kwa fupi vile mfupi au talbasu thawban raqiqa na manyembamba tashifu basharataha tashifu basharataha inaonesha mpaka rangi ya ngozi yake au avai dhayiq ambayo ni mbana mpaka wamuona ni mnono au ni mwembamba ukimuona ukimsimamisha ukimwambia abu muulize ukimuona namna hii mwanamke yote namna hii simamishe mwambie ngoja wewe uliyevaa buibui muulize yeye mbona watembea hivi una malengo gani wakusudia nini ni lazima awe na lengo akikwambia sikusaidi kitu mwambie wewe mwandazimu wafaa kuwa kule mahali pa rehabilitation kwenda kutibiwa kwa sababu anayefanya mambo bila lengo na wazimu mwenye akili kila mwenye akili atakwambia lazima ana lengo kufanya jambo akikataa akikwambia ah mimi hata sikusudi kitu mwambie basi mwandazimu wataka haraka ukatafute tembe ukatibiwe akikwambia ukweli atakwambia ah mimi nina lengo nitaka kuwa fiti nitaka kuwa hiao nitaka kuvaa hivi basi mwambie eh, wewe enda motoni sasa wewe ndio mlengwa kwenye hii hadithi waijua msome mwambie mtume wako alayhi salatu salam asema hivi sasa kajaze mwenyewe nenda kafikirie alafu utajua kama ni mtu anaheri kheri utamuona yule mwanamke ataidhika atapata mauidha mwenye kuzingatia huenda akatubia lakini kama ni muhuni basi usijisumbue huenda nayo hadithi yako kwa kupiga na Yahusu hawa achana nao kimwona ni mtu ashakata kamba huyu wewe pita nenda zako maana huyu hana dawa tena intaha al-amr lakini ukimwona kidogo hata kama amevaa hivyo huweza kuongelesheka utamuongelesha kwa heshima na biidhnillah imma uitikie au aqalul ahwala atanyamaza tu lakini lazima ile maneno yako atasikia haya mara nyingine akikuona akitaka kutoka huenda ka akajistiri vizuri hiyo sifa ya kwanza hawa wanawake wa motoni akasiat ariyat sifa yao ya pili mailat mumilat na mailat mumilatun mailat au mailatun mumilat mailat mailat pia ina haina tafsiri moja tafsiri yake ya kwanza ni kwamba mailat yani zairat an ta'atillah wamevuka mipaka ya Allah hawakuhifadhi uchi zao kuvuka mipaka Allah kwenye nguo vipi ni kutohifadhi uchi sasa wao ni mailat vile walivovaa uchi wao uko nje wamemailika yani wamevuka mipaka mpaka wakapita mipaka ya Allah kwa kutostiri uchi zao kwa sababu wamevaa nguo mbaya ndio maana mailat wamemailika yani wamevuka taa ya Allah mumilat mumilat maana yake yani yuallimna ghairahunna wanawafundisha na wanawake wenzao wanawake wenzao wakiona ah kumbe siku hizi mtindo ni huu oh na mimi ndakutefuta kumbe siku hizi buibui yafazwa hivi nyembamba ah, na mimi ndakutefuta kumbe siku hizi buibui hivi zina nakshi na mimi kwa hivyo kile kitendo chao cha kutoka uchi au au vibaya kinawafundisha wengine wanaigizwa na wanawake wengine wanaoigizwa kiona wao wamefanya vile ndo maana nini mumilat yani mumilatun ghairahunna mumilatun ghairahunna wanawapotosha na wenzao wale wanawake wenye stara mwisho kwa wale wanavaa vile ah wakavutwa wakavutwa wakavaa uchi kama wao wakawagiza wao sababu nini wamewaona wao wamevaa vibaya fayumilna ghairahunna mumilat yani yumilna ghairahunna wanakawapotosha na wengine wakawa sasa wao wagizwa mtindo ah nyinyi muone mtindo bana siku hizi bana mtindo ni huno mpaka watoto wakwambia majumbani ah sasa sasa mama mabuibui ma, ma, yote yako hivyo au nguo za siku hizi zote ziko hivyo wata na sisi tuvae eh imefikia kwa sababu gani kwa sababu ya hawa mashetani wachache wamevaa hivi hiyo ni tafsiri ya kwa tafsiri ya pili ya mailatu mumilat mumilat ni kwamba mailat wanawavuta wanaume macho yao kwa vipi mailat wana wa, wamevaa vibaya mpaka wamevuka mipaka na kusudia mumila mumilat mailat manzo ni mailat kweli mailat yani mutabakhtirat fi mishyatihin mutabakhtirat fi mishyatihin wanaji, wanatembea barabarani kwa kujimwaga mwaga yani kwenda hivi upande hii pande hii au kutingisha kiungo chake chochote hiyo ndio maana ya pili ya hima ilat sasa wao kitembea maumbile yao ya mailika huku ya kimaili yani wanajitingisha tingisha kidogo alashan yuharrik shahwa za wanaume lengo lake kufanya vile anataka shahwa ya mwanamume ipande hiyo ndio tafsiri yake ya pili mailat mumilat yani mwanamume akimuona haizisubiri tena yuwammailisha pia mwanamume waliaadha billah sasa yeye yuwamailika na mtu akimtazama katika wanaume pia anamailishwa hii tafsiri ya pili tafsiri ya pili kwa hivyo zote mbili zaingia kwenye hadithi wote wawili ama ilat mailat yani wao wakitembea yatabakhtarna mifimishatin eh wanajimwaga mwaga wanajitingisha tingishi na hii wanawake wenyewe wao wanaelewa na sisi tuzungumza na wanawake na najua wanafahamu tumaanisha nini طيب wakifanya vile wakienda kwa mwendo huu mbaya wa kishetani mwanamume akiona hata kama hana nia ubakia kasa akakwama pale akabidi sasa mfuate mpaka akone waliaadha billah idhan yeye amemailika mailika mwili wake alafu akamailisha shahwa za mwanamume akazipandisha ikawa sasa mwanamume alikuwa hamfikirii sasa akaanza kumfikiria waliaadha billah fatahsulu alfahisha kisha baadaye katokea fahisha sababu ni hizi vichimbi vao vya kutembea hivi na kutembea hivi hiyo ndo maana kwa hivyo wanawake hawa wote mbwa motoni sifa yao ya kwanza wakitembea wanatembea uchi hata kama wamevaa sifa yao ya pili wana mwendo mbaya watembea mwendo wa kishetani wa kujitingisha tingisha ndo shahwa za wanaume zipande na wanaume wakiwaona wanavutwa au wanatoka kwenye taa za Allah na wanawafundisha wanawake wenzao pia kuvaa mavazi mabaya zote hizi tafsiri za mailat mumilat sifa yao ya tatu ya mwisho ya hawa wanawake waovu ruusuhunna vichwa vao kaasnimatil bukhtil maila zafanana na nundu za ngamia wanaoita al-ibilul al bukht kuna ngamia waitwa al-ibil au al-bukht al al-ibilul bukht bukht ni aina ya ngamia wanatoka Khurasan Khurasan sehemu za Khurasan kule aina ya ngamia hao alafu kama maumbile yao huwa wana, nundu mbili si moja hao huitwa bukht ukisikia ibilun bukht au jamalun bukht yani ni ngamia wa kutoka sehemu za huko kwa sababu wana nundu mbili sasa mtume akafananisha vichwa vao ni kama nundu za ngamia wale wenye ngamia wana nundu mbili na ile nundu kwa juu mara nyingi ukiitazama ngamia hawa ile nundu kwa juu utaiona imepeta imelalia nyuma au mepa, au memailika upande wa kulia kushoto au umekwenda juu sana lazima upande mmoja ile nundu imemailika na mara nyingi ukizitazama zile nundu za ngamia kama huu utazikuta zimemailika kwa nyuma kidogo. Kwa hiyo na maana kama mwanamke kufunga kishogoni huku rundu maana yake na zimefasiriwa tafsiri mbili tafsiri ya kwanza ni kwamba yajma'na dhafaira shu'urihinna wanakusanya mikili ya nyele zao kwenye utosi kwenye utosi hapa katikati ya kichwa ndio utosi wakakusanya wakasokota mikili yao wakaisimamisha kwenye utosi yote ukenda juu hiyo ni aina ya kwanza ya asnimatil bukht asnimat al bukht ni mwanamke atukue nywele zake azikusanye ima kwa mikili au hajazisonga akazitatia akazitatia akazirundika katikati ya kichwa kwenye utosi zikenda juu kama nundu ya ngamia hiyo ni aina ya kwanza ya asnimatil bukh aina ya pili ya hii tafsiri yake ruusuhunna ni wale wanakusanya mirundu pia kwenye kishogo kwenye qafa inda alqafa yajma'na shu'urahunna inda alqafa kwenye kishogo huko wakatatia pengine wakaongeza makonge wakaongeza na, ma, na makamba mpaka likawarundu kwa kwenye kishogo zote mbili ni haramu haifai mwanamke kufanya zote mbili ni haramu haifai mwanamke kufanya kwa hivyo haifai mwanamke kubeba sifa hizi tatu katika sifa za watu wa motoni kasiyat ariyat yani sifa ya kwanza mailat mumilat sifa ya pili na sifa ya tatu ruus kaasnimatil bukht haifai kurundika nyele kiasi hiko mwanamke kufunga nyele aina hii afunge nyele wastani katikati inavyotakikana kikawaida kwa sababu hiyo ndo chanzo cha kufitini wanaume mwanamume akiona mwanamke amefanya hivyo kwenye dhana yake usema eh mashallah mwanamke ana nyele mpaka miguuni au magotini huko huo ndo atakwenda kumposa kwa sababu ameona mrundo umekusanywa juu yeye anaona ni nyele hajui kama kuna konge ndani kuna zitambaa pengine kuna michandio kuna maleso kumekusanywa zote mpaka ule mduru muufika sakafuni nafikiri kwa urefu sasa mwanaweza ah mashallah nyele zake mpaka miguuni kumbe hakuna chochote ni konge ndani na sufi au pengine ni michandio imekusanywa mi... likafurishwa ukafikiri huyu mwanamke ana nyenye nyingi Mwida mwida mara baada ubibi harusi kisha kitazama nyele ziko kwenye kishogo huko chini au kwenye shingo tu. Eh washtuka sasa ah, huyu umemuona mimi kidha leo vipi? Na pale kwenye harusi amefunga amefunga tafikira ameweka kitwa cha nyati huko nyuma kwa ile urefu. Kumbe hakuna lolote. Mwanamume baadaye akaanza kusinyika, ah mimi nako naona wewe una umur kathira fatahsul ghish wal khida' thumma ba'da lidhalika mtume alayhi salatu wasalam akatukataza hizi sifa tatu za mwanamke asivae mavazi yana طيب haya tufanye hakusikia akaamua kuvaa hivi na hawa wenye kutandika watu marungu hawakusikia wakaamua kuendeleza marungu yao hasikiza adabu yao sasa wao hawasikii طيب adabu atakaokutiwa ni gani Mtume alayhi salatu wasallam la yadkhulna aljanna hawatoingia peponi hizi sifa mbili hawataingia peponi wala yajidna rihaha wala harufu ya pepo hawataisikia hiyo hii kukatishwa tamaa kabisa kwamba hawataingia peponi pepo hawataingia watakuingia ngaweza kwa nga ndea pepo pale mlangoni nga hata kama ungii ukasikia ile harufu harufu watu wakila upata pata harufu kasema ile nafuu na harufu huisikii ya pepo harufu pia haisikii kisha mtume akatupa masafa watakaokuwa mbali na pepo masafa yao vipi wa inna rihaha na hakika harufu ya pepo la yujadu yasikiwa masirati kadha na kadha ni masafa kadha hata ile mbali mpaka mtume hakuitaja muuliza mtu hapa na mali fulani umbali wake ni kilomita ngapi ah kwambia ni mbali sana hata siwezi kuambia namna hiyo sasa ni kama hivyo kwa hivyo ina maana ile pepo atakuwa huko hawa watakuwa mbali sana na pepo si karibu kwa sababu harufu ya pepo yasikiwa kwa masafa ya mbali sana kwa hivyo mpaka mtume hakuyataja kwa wingi wa hayo masafa eh mpaka akaamua asiyataje masafa yenyewe ni wapi mpaka wapi subhanallah eh hii inaonyesha namna gani watu hawa wataepushwa na pepo na kukatishwa tamaa na pepo watu kama hawa waliaadhu billah rawahu muslim hii hadithi amepokea imamu muslimun fi sahihihi kwa hivyo Allah Allah mtu asione kila kieka sehemu za fitna mwilini wa kila kizeka nje yeye akawa mwanamke ona ah sasa hapa leo nitawapata wanaume watanitambua au kidha asione ni sifa mambo hayo ah, mambo hayo si sifa haushindani na mtu wewe utashindwa wewe hutoweza kushindana na sheria lidhalik na wallah thumma wallah mwanamke ule mrembo sawa sawa wallahi hawi wazi hawi wazi na ukiona haya wazi haya hawa wazi wanaokupita wewe kuwa na yakin haya ni wale katika wanawake wale wabovu wao ni wale wallahi mimi nawaambia ukitaka kujua mtu mbaya mbaya huonesha ubaya wake lakini mzuri hustiri kila kizuri utakuta huhifadhiwa kweli si kweli tazameni katika mali mali haya mali tunayoyapenda kunao mali ya thamani zaidi ya dhahabu kunao mali ya thamani zaidi ya dhahabu ha <laughs> tazama dhahabu inapohifadhiwa dhahabu hifadhiwa hapa si mtezo pengine ndani ya nyumba kufunguliwe kasha la chuma pengine kwenye kikasha ibanwe kufuli pengine ichimbuliwe na ardhi izikwe alesi kadhalik lakini pesa tahifadhi hivyo ah huwezi kuhifadhi pesa hiyo pesa za kuzichata chini ya mto kalala nazo kwa sababu hazina thamani kama dhahabu lakini anayejua thamani ya dhahabu na anayejua uzuri wa dhahabu huwa huipata imefinikwa saa yote alisi kadhalik kwa hivyo wataka mwanamke dhahabu sawa sawa mwangalie alojifiniki na alojistiri na huyu huwa ni mzuri kikweli fi'lan na ukimuona wazi pale jua kama zile pesa zisizo na thamani tatupa hapa tatupa pale wa hadha mujarrab na hii imejaribiwa moja kwa moja utaona lidhalik kwa hivyo kila yeye akijiona kila akijiweka wazi ndio huonesha urembo wake kila akionyesha ushetani wake na ubovu na kila mwanamume mwisho huja kachukia mwanamke kama huyo na nyinyi wallahi tazameni angalia wanawake wengine walivyokuwa na akili ndogo sana sio wote alhamdulillah موجود wanawake wazuri wallahi alhamd nasema wale waliopotoka tazama mwanamume akiwa mwanamume ni fasik ameamua fiski na kadhalika utamkuta atarandaranda nje kule acheze na mwanamke yule acheze na mwanamke yule lakini wallahi kwenye kuoa utakuta hataki wale hataki atataka kwenda kuposa nyumbani mwanamke aliyofinikwa aliyojifinika tena aulize eh huu vipi huyu eh, ana misimamo na kule yeye eh, ashachezea wengi mbona kama wale aliowachezea ni warembo kwa nini asiende kuposa wale akaoa alisikadhalika na hii ni ishara ya wazi kuonesha mzuri hujifinika hajiachi wazi na ukitaka kujua alama ya wazuri ni waliojifinika bidalili ha ha mafasik pindo atakapokwenda kutaka kuosa kuweka maisha yake hataki fasika kama yeye a atakutafuta mwanamke mwenye aliyotulia mpaka watu ah huyo alivyo hasharati huyo atamtampaje mwanamke mtulivu namna hii alisikadhalik hutokea kwenye hayati na ndo tabia ya mwanamume leo tutataka kuweka wazi kwa wanawake tabia za wanaume tabia za wanaume ni hivyo wapende wanawake pia kurandaranda na ile wanavyofanya wanaume ni shahwa zimewazidi tu lakini utakuta mwanaume akitaka kuweka boma yake maisha wallahi hatafuti wale wa kurandaranda isipokuwa mwanamume ambaye kwamba khafiful aql khafiful aql huyu mwanamume huyu hata uhastaki kuitwa mume huwa amekosa hata uume amekosa ile rujula الرجال sawa sawa wallahi hawatafuta barabarani wala kujiacha wazi wanatafuta wale wanawake maknuna mastura fi baitiha ndio atakwambia mimi nataka kuposa kule lesh ah kwamba wale wavaa vizuri wajistiri vizuri akhlaq zao nzuri na huo ndio uzuri alis kadhalik kwa hivyo mwanamke tumia akili yako usije mwanamume akakuchezea wewe ukaona kutaka sana mwisho yeye akitaka kwenda kuoa kuacha tu kwenda mwingine akuchezee sasa utakuwa wewe kazi yako ni kuwashughulisha wale wanaume ambao hawajaingia kwenye ndoa pindi atakapokuja kununda kwenye ndoa waende wakaingia kwenye ndoa wewe ubakie ushughulishe mwanamume mwingine itakuwa mwanamke atumika kama ala ya kuchezesha watu na hii ndio wanavyotaka aadaul islam leo maadui wa Kiislamu wanakwenda mbio mwanamke awe ni ala ya kukidhi haja za wanaume tu basi lakini kwenda kujenga maisha hawataki mwanamume atulie na mwanamke warudi nikidha wataka hapa waranda hapa kiranda hapa kiranda kule sallallahu alaihi kwa hivyo mwanamke tumia akili kama wewe ni mzuri kweli wallahi utajihifadhi na kama wewe ni mbaya utajitangaza kivipi ni ajitengeneze nyumbani atoke nje ajiweke wazi ye mwenyewe ajipambe pengine ajiweke yote yani atakatumwa na mume avutwe naye ampende kwa nguvu yani maana hapendezi lakini atangangana mpaka mwanaume amwone apendeza lakini tazama wale muhajjabat wale wenye niqabat zao muhajjabat zao hata nafsi mwanamume akiambiwa nenda kaposi kule utakuta meridhika kwa ah sema huu bwana mama watoto wangu akiwa atatembea hivi barabarani watoto wangu watakuwa vipi kila mwanamume anafikiria hivyo msidanganywe mimi nawaambia ukweli kila mwanamume atafikiria hivyo kwamba ah huyu akija kinzalia watoto watakuwa vipi kwa hivyo hii hii haraka haraka ya mbele mbele ya barabarani tuacheni nayo tuachaneni nayo kwa sababu hakika ya amr mwanamume mwisho atatafuta mwanamke aliyotulia akamuoa hata kama ule mwanamume ni fasik ule wivu haumpi kuoa mwanamke yule ule wivu wake kiume utampa kuoa mwanamke ambaye hata kama sikufu yake kidini lakini atamtaka huyo kwa nini kwa sababu ajua huyo ambaye kwamba ana dini ndio mzuri kwangu fallah allah hii ni hakika haqaiq sharia tunaziona wazi sahihi fi hadha alhadithi fawaid في حديث كنا فوائد تتاجى بعض ياك الفائدة الأولى هي حديث هذا الحديث علم من أعلام النبوة حديث ألامة كتك ألامة زوتومي ومتومي محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبرنا بهاتين الصنفين وقد حصل ما أخبرنا به يعني alitupa habari atatokea watu aina mbili hizi na wametokea kikweli na saa hii twawaona na hii ni dalili ya kuonesha ukweli wa mtume Muhammad alayhi wasallam فهذا الحديث علم من أعلام النبوة وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام alituambia watakuja wanawake aina hii wako leo twawaona akatuambia watakuja madhalimu wa kuchapa watu marungu na wako twawaona yote mawili yametokea na hii ni ishara kuonesha ukweli wa mtume wetu alayhi wasallam pili من الفوائد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم في نصح أمته pupa pupa na hamu alikuwa nayo mtume sallam ya kuwanasihi umma wake namna gani mtume alikikondeshwa na hali ya umma akawa yuwanasihi saa zote kila mambo kwa hivyo mtume alayhi salam harisun alaina ana hamu na sisi hataki tuingie motoni ndo akatuweka wazi akatunasihi akatuambia haya makundi mawili msingie wa hubbihi lahum lilkhair wa hubbihi lahum lilkhair na namna gani mtume anavyotupendea umma wake khairi hata la yadkhulu nar mpaka wasiingie motoni tumeenda mbio kutunasihi yale mambo yote kutupeleka motoni akatukataza kwa sababu gani yote haya anahamu na sisi tusije tukafuata barabara tukenda motoni ilo jambo la mtia dhiki mtume wetu alislam wawe ndo Allah kamsifu kwa sifa harisun alaikum ma'anitu mukifikwa na mambo ya shida na mambo ya shari mtume wenu wana ana dhiki ana raha azizun na azizun alaikum ma'anittum azizun alaikum ma'anittum يعني يعز عليه يمتي ذيك يمتي وزيتو نيني مكشيكو عنك يعني مشاق مكشيكو نوضيكي مكشيكو يكيو ممهكومي وموتو إلو جامبا لنفرهيش متومي هل لنفرهيش أبا بيندا أمواكي سيسي تنديو هتسكي وإلا متوميتو عليه الصلاة والسلام يحبنا كثيرا ثالثا كتيكا فايدة تاتو يا حديث وفيه النهي عن الظلم وفيه النهي عن الظلم حديث يكتازا ظلما kudhulumu watu kwa kuwapiga au kwa kufanya lolote wa annahu min kaba'ir adh-dhunub almuaddi ila dukhuli an-nar dhulma ni katika kabairu dhunub zinaopelekea mtu kuingia motoni ndio mtume akasema la yadkhuluna aljanna hawatoingia motoni peponi hawatoingia peponi yani watakwenda motoni kwa hivyo hadithi يكتاز النهي عن الظلم وأنه من كبائر الذنوب المؤدي إلى دخول النار إن إنجيزا moto rabian رابعا فايدة nne وفيه تحريم التبرج والسفور للمرأة حديثي محرميشا التبرج التبرج نكتنبيا وزوازي ونمك يكواتا التبرج والسفور ni mwanamke kutembea wazi hakuufinika mwili wake vizuri hakuusitiri mwili akatembea safira mutabarrija waliaadha billah mutabarrija ni kutembea akiwa amejipamba na zina na safira ni akitembea akiwa wazi yote maile nkatazo kwa hivyo mwanamke hatakani akitoka akiwa amejipamba ni sasa mapambo ni kwenye nguo yake nguo inashanga shanga buibui lina tunda tunda lina shanga shanga lina maua lina machoro hata kama mapambo ya kwenye buibui haram la juu wala vile vile kupamba kiungo chake alafu akakifungua kionekano nje hiyo ito tabarruj ama sufur ni kutembea zile nguo nilowatajia avae neti neti ile neti ya mbu mwana mtu ambao toka ndao zake subhanallah اي عقل هذا والله ushindwa na hayawani hayawani aqal alis hayawani wana manyoya hayawani wangapi wana manyoya yenyewe ya kustiri aura zao shindwa tena hayawani mtu atoka namna hii hii itwa sufuru ni kutembea na nguo za kubana au kutembea na nguo za kuonesha au kutembea na nguo mbaya ambayo fupi hii itwa sufuru kwa hiyo haya mambo mawili yote mwanamke ni haramu afanye tabarruj yani ajipake zina hata kama ni sawa sawa ile zina iwe ni, ni udi pia hata kama ni udi تجد wahid امرأة ati hatoki yeye mimi sikuzoea kutoka mpaka nijifukize aende ajifukize eh, mpaka lile bubu ile rowekeke kwenye udi kisha vaya atoke huyu billah alaikum mtakusudia nini huwa na akili lakini mzuri huu wazimu bila shaka hadha junun waliyadha billah maana yeye anaona barabarani yuko peke yake atembea mwenyewe kama ile ah barabarani kuna wanaume wangapi ukikosewa heshima mwanamume akavuta harufu akaanza kutafuta harufu toka wapi man talum tamlaumu nani au tamlaumu nani fallah Allah kwa hivyo mwanamke mwenyewe aanze kujiheshimu kwanza yeye mwenyewe kwenye nafsi yake avae mavazi sharia inamtaka kuvaa wa anna fa'ilaha min nisa'i ahli an-nar na kwamba mwenye kufanya matendo haya ni katika wanawake wa motoni si wa peponi sasa waamue wenyewe hao wanawake wataka kwenda peponi ahala sana la wameona pepo hawawezi kwenda peponi wenyewe wamechagua moto shore zao wewe utamzia mtu singie motoni kwa nguvu huwezi utamwambia mwenyewe akiona mahali panapomnasibi zaidi ni motoni mwache astafal eh lakani albalagh anta albalagh balligh tumfikishie hauwezi kumtia macheni asifanye vile kwa hiyo mfikishie ujumbe alafu mwachie Allah akitaka atamuongoza akitaka atampotosha inkazi ya Allah subhanahu wa ta'ala si lakini huu hii ndio nasiha ya mtume wetu alayhi alayhisallam alatuambia kwenye hii hadithi khamisan katika fawaid wa fihi wa fihi tahrimun an iftitan ar-rijal عن إفتان نعم وفيه تحريم عن إفتان rijal ni haramu kwa mwanamke kusababisha kuwafitini wanaume la yajuzu sema ah, mwanamume fulani sijifanya eh? atanitambua nini acheni mimi yule yule najua dawa yake yeye sijifanya shekhe shekhe sana ajifanya funga funga macho sana ule niacheni mimi nitampotosha mimi niacheni mimi akaenda akafanya ushetani wake wa kike mpaka pengine mwanamume akateleza wala iadha billah kwa hivyo mwanamke ameharamishiwa iftani rijal kusababisha yeye kufitini wanaume haitakani ndio maana akaambiwa wavae vizuri na wakitembea wasijimwage mwage wanaume watakuja kuona wavutwe wal iyadhu billah haifai وفيه تحريم عن إفتان الرجال وتحريك شهوتهن نكشويش شهوة زانوم وكزحرك بسبب التعري وسباب يكتنبيا uchi asema ba mishori yake mimi sikumwambia niangalie eh hukumwambia niangalie kwani wewe umempambia nani wewe umewapambia wenye kutazama ama umepambia vipofu wewe ulipotoka nyumbani ukafukiza ukaipamba umepambia wenye mato ama vipofu umepambia wenye mato na kama ungejua nje kuna vipofu sidhani kama mtu angejipamba sidhani kama mwanamke angejipamba kwa hivyo wewe ukatoka nje ukatazamwa kisha sema shauri zao walionitazama huu ni utovu wa akili maana wewe umejipamba ili wenye macho wakutazame na wenye macho wamekutazama ukachemsha uka shahawa zao pengine wakakutupia maneno mabaya wakakutupia maneno ukosefu wa heshima alafu ukaenda ukasema ah wanaume siku hizi hawana adabu ni kweli ni kweli lakini utovu wa adabu wao umetokana na wanawake wana hawana adabu kweli tukubali lakini ukosefu wa adabu wanaume umesababishwa na nani na ukosefu wa adabu wa wanawake kwa hivyo haina haja ya kushangawa anayeshangaza sasa ni huyo alomfitini mwenzake mpaka akakosa adabu ama anayeshangaza ni yule alofitinika anayeshangaza ni huyu aliosababisha fitna kabla ya kufitinika kwa hivyo anayeshangaza zaidi huwa mwanamke kabla mwanamume kushangaza na hiyo ndio ukweli kwa hivyo la yajuz tahriku shahwati rijal mwanamke akusudie kuchemsha shahwa za wanaume kuziinusha kusudi alashani yeye eh, ajitie udi ajitie rangi yote kwa sababu nini kufanya hivi sababu ni tahriki shahwati rijal kuziharakisha shahwa za wanaume amamahum mbele yao akapita mbele au kashfil mafatin kama hakuiharakisha shahwa kwa kwenda uchi au akashifu sehemu zake za fitna mwanamke mwenyewe yajua yaqin sehemu fulani mwanamke ikashifu mwanamume hezi subiri yarifna hadha wao wenyewe wanajua haina haja kutaja akaenda ile sehemu akaiweka wazi kusudi akaipasua ionekane au akaiwacha wazi nusu kwa nusu sababu nini ati mwanamume akiona sehemu hizi hasubiri tena yaarifna hadha yaarifna na mwanamume naye maskini shahwana shetani humkalia juu akateleza waliyadhu bila au kashfi almafatin lahum ama aende akashifu sehemu zake za fitna ajua wazi mimi nikitoa sehemu hii nikikashifu huyu mwanamume atashindwa kusubiri na akienda akamfanya ili amtie mwanamume kwenye makosa au akafanya hivi kisha atarajia wanaume wawe na adabu na yeye yengilika kilini haiwezekani kwa sababu tayari wewe ulivyofanya utovu wa adabu utapata wanaume wengine aina mbili kuna wanaume wana adabu zao watafunga macho waondoke kuna wanaume wengine pengine wakushindie wewe au ni watu wamevundikiwa wame, tafuta fursa Aa, ah, sasa hao watazitumia hizo fursa kisha utakuja kulalamika peke yako bure kwamba oh wanaume huangalia watu wanaume wametuambia maneno mabaya wanaume atupelekea mikono tukose heshima lakini hatujawahi kuona mtu aliyojifunika vizuri kukosewa heshima hatujawahi kuona hata kuangaliwa hata ukipishana wanaume hata wao hawakuangalia yaarifun arrijali yaarifun kwamba huu ni mwanamke mwenye heshima na haya lakini wale watovu wa haya wanaojiweka wazi bila shaka wale wataangaliwa na wasijilaumu ile nafsi zao sabian au sadisan faida nyingine ya sita وفيه حرص الإسلام إلى ستر المرأة hadithi yaonesha namna gani Uislamu ulivyo na hirs ulivyo na hamu ya kumsitiri mwanamke yani Uislamu leo wenda mbio kutoka kitambo Uislamu wenda mbio kumhifadhi mwanamke na kumstiri حرص الإسلام إلى ستر المرأة وحفظ كرامتها na kuhifadhi heshima ya mwanamke wallahi hakuna dini yoyote ambayo kwamba inahifadhi heshima na karama na cheo cha mwanamke hakuna isipokuwa ni Uislamu ni Uislamu peke yake ndiyo dini ya pekee ilomsitiri mwanamke stara anayoendana na maumbile yake na ndio dini pekee ilohifadhi cheo na karama na hishma hapana mchezo tazameni wale wenye mila zingine ambao hawamkataa uislamu angalia wanavyofanya na waume zao hali zao na mimi nazungumza wingi sizungumzi hali moja mbili ambao ni hali mbaya zetu nazungumza wingi wa wanaume kutoka kitabu angalia mwanamke anaolewa anachukuliwa nyumbani kwake anapelekwa kwa mwanamume anawekwa anafanywa kila kitu haja zake zinakidhiwa chakula umuru matibabu wa ghairi dhalika kulli amr zote sheria imemkalifisha mwanamume yote amemfanya mwanamume sasa awe saa zote wajibu tena ni wajibu imefanywa ni wajibu kumwangalia mwanamke ni wajibu kinyume na mila zingine ambao kwamba mwanamume aweza kutupa mwanamke akenda shughuli zake au mwanamke hana haki ya chochote hana hata uwajibu wa kuangaliwa kafala yako mamila ma, ma, zingine hizo hawana kafala za mwanamke hawana kafala za wajane hawana chochote lakini kwenye dini yetu tunayo tunayo haya yote lakini khilafan lilaada kinyume na maadui maadui hawana raha kwa nini itakuwa vipi hawa wanawake wa Kiislamu hawaendi wazi kwa nini hawaye wachafu kama wanawake wa kwetu hii ndiyo siri msidanganye kwao kumekuwa kuchafu mpaka huvunda wakichunguza mujtamaa za Kiislamu wanaona usafi zina hakuna pungufu sana uchafu hakuna kwa sababu wanawake wajistiri tukiishi jamii hizi utakuta ndoa kwetu ni nyingi kwengine kwenye mila zingine hawana ndoa hawana chochote watu ukaa kama kuku leo ule kesho ule kesho hakuna chochote hakuna dasturi mume mwanamke za kwenda nde akaingia na mwanamume nyumbani kwao akaambia huyu mwanamume wangu mwanamume naye akafanya hivyo hivyo na huyu mwanamke wangu hendewa hakujukambele haya hizi tabia zimekuwa kwa sababu ya wanani chanzo cha hizo tabia kwenye miji hiyo ni wanawake wanatembea wazi uchi wakachunguza kwetu sisi tuna usafi mashallah tuna ndoa tuna mjumbe yetu mzuri wakaona nkwaie wata sasa tulete kwa nini hawa wanawake Kiislamu hawatembei kama wetu kumbe ule uchafu utapakae paka kwenye ndo sasa tunletewa haya msishangae hii ni khutba ya mayahudi mundu zaman khatitun fi hadha kwa nini msichana wa Kiislamu haendi wazi hii ya wakera ya waumiza sana kwa hivyo fungueni mato kina mama nyote wanawake wote hususan kina mama fanyeni bidii muwalee mabinti zenu manake sasa wewe ukiwa mama kuna binti yako ile binti yako naye ataolewa atakwenda kuzaa watoto jamii huwa hivyo kwa hivyo ukidhibiti wasichana wako sawa sawa na wale wasichana wako watadhibiti watoto wao wasichana wao sawa sawa jamii inakwenda vizuri ukiachilia na atawachilia watoto hadhau kwa hivyo lazima kina mama tufanye bidii sana katika zama hizi za fitna nyingi kudhibiti wasichana na kuwafundisha hijabu ya kisheria hata ukaitwa zuzu mambe naam mmekubali uzuzu ah msichana mdogo huyu salala nye mezidi mwamtia dhiki mwamtia kero mwambie ah wewe wako wewe ufungue wafungue wako wangu mimi niachie mwenyewe na dhiki yangu hivi ndo mwenye akili anavyofanya thumma baada dhalik maisha atakayokupata binti yako hayo maisha ulomuinusha wallahi Mwenyezi Mungu atamtayarishia maisha mazuri mpaka utashangaa atampa mume mzuri ampe hayatan tayyiba atulie na mumewe mume wa ifa na stara kwa sababu umemlea msichana wako kwenye ifa na stara na tazama wengine waliolea wasichana wao kwenye fisqiyat na uhur na fahisha waangali waangalie mume ni kama nafikiri nguo yeo huyu keshole keshole utanga huku ngumi huku mateke huku kuna lolote maana yeye ashazoea kuzunguka nje na waume pia atawazungusha tu lakini huyu mwingine atawahifadhi waume wabakie kwa heshima yake na stara yake na haya yake hapa ndipo waislamu tuliposhinda wengi lakini ma'al asafi shadid maadui wametuingia polepole kutuonesha kwamba mila yao sasa ndio kamilifu na yeti na kasoro tazama uislamu tuambiwa kwenye sharia yetu ya kifiki fiqh kwenye kitabu za fiqh yasema lau tukifaradhia hata mwanamke atakufa kwenye mahali kuna wanaume tu hakuna wanawake na hakuna mahrimu yake pale sheria imesema hukumu ni asioshwe afanywe tayammum atayamamishwe alafu akazikwa asioshwe sheria ikaangusha josho la maiti kwa sababu pale hakuna mahrim hakuna mwanamke kwanza na hakuna mahrim lakini hakuambiwa mwanamume mwingine ajnabi aende amshike mwili mwanamke amuoshe ankataza waambiwa mfanyishe tayammum na tayammum ni uso na vitanga vya mikono kwa hivyo wewe kumgusa uso kumtayamamisha maiti ukamfuta uso na vitanga vya mikono mafsada yake ni ndogo kuliko kumpapasa mwili mzima kumosha haishikani sasa hii yote ni kuonesha namna gani Uislamu umekwenda mbio kumsitiri mwanamke mpaka akifa asema asioshwe kwa sababu hakuna mwenye kumosha azikwe na tayammum asio lesote nini yote ni kuwahifadhi hawa wanaume wasione mwili wake yule mwanamke haya leo kila kitu kiko nde barabarani nasallallahu alafia sijui kuna kitu gani leo cha mwanamke ambao hakiko wazi nasallallahu alsalama alafia ukitoka nde hadith wala haraj muombe Allah tuifa maana hapa tulipofika wallahi huhuzunisha usikitisha sasa imekuwa wanaume wababaika nde zijana wataka kuoa na kuoa wasioe na nde kuchafu namna hiyo na mzazi amwambia wewe ngojea ngojea na hali namna hii sawa sawa lakini utakwenda kuona baadaye sasa hawa barabara wetu wakija wakisema wataka kuoa na nde hali namna hiyo kuna madhambi gani lakini yao dhambi kubwa basi kama hamutaki barobaro waowe jistirini mkitoka na nyinyi msitfitini bure hapa ni kwamba nyinyi pia mkitoka mujistiri ndo na sisi tuambe barobaro kwa sasa punguzeni kuoa mpaka mtakapokuwa wakubwa lakini kawa na haki atatembea hivi tutazidi kuendeleza kuhimiza barobaro mwanzo waowe haraka kwa sababu wajihifadhi na fitan kama hizi ambazo kwamba zimesababishwa na hao hao ambao ni wanawake wal billah wallahi mimi nasikitika kusema maneno haya nasikitika wallahi kwa sababu tutoka nje twapishana na ahwal wallahi nyingi fallah allah haraka haraka fanya bidii muhifadhi barabara wako mapema patilize barabara wako mpatilize muozeshe haraka muhifadhi wa illa wallahi baada ya miaka mbili tatu mbele huko hatujui kitatoka mabaya zaidi lakini kwa hali paka sasa ni hii wallahi yasikitisha yasikitisha sana jamii zetu hali zetu zilivyo tumeathirika na ada alislam mwisho kumalizia tufunge وفيه إثبات صفة الريح للجنة حديث yathibitisha sifa ya harufu kwamba pepo ina harufu kwa hivyo pepo ni kiumbe chenye harufu harufu yake iko vipi Allahu a'lam hatukuambia haina haja kufanya udakuzi kupakua pakua mambo hii tabia nzuri mtume ametuambia kwamba pepo iko na harufu hakuna sahaba hata mmoja aliinua mkono kama toa ya rasulullah harufu yake iko vipi kama waridi kama narjisi eh kama mlangilangi kama kilua ha hakuna hata mmoja alionena nyama kinya na sisi tunyamaeni kama masahaba alionena lakini jua kwamba pepo ina harufu pepo ina harufu mpaka yasikiwa kwa masafa kadhaa mpaka yasikiwa kwa masafa kadhaa na hivi ndivyotueleza mtume wetu alayhi salatu wasalam na sisi tuamini kwa sababu hakuna mkweli zaidi ya mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam kwa hivyo fihi ithbat sifatu rihi liljanna wa annaha tujadu min masafatin ba'ida na hiyo harufu inasikiwa kwa masafa ya mbali sana naam hizo ndo baadhi ya hawaid leo nime tutasoma tu hii hadithi moja insha Allah taala ونكتفي بهذا na kulingana na hali tunazopitia sasa ya nchi na ahwali hizi za masiasa na makura ndio napendelea leo tusimame leo inshallah tutasimama biidhnillah taala kwa sababu kesho kuna hizo fitan ambazo zinaendelea sasa nchini tutasubiri insha Allah taala majumbani mwetu biidhnillah taala wiki ijayo jumatatu ijayo kama hali ni shwari tutasoma labda ile hali si shwari basi tutatuma ilani au tutatuma ujumbe kwenye grupu za WhatsApp na mtaona ilani kwa hivyo kwa hivyo insha Allah kuanzia kesho itakuwa hakuna darasa paka Jumatatu inayokuja biidhnillah ta'ala kukiwa bado kuko shwari la Jumatatu imefika bado si shwari tutatuma ujumbe kwenye majumua tutawaambia kwamba tungojeni tena nafikiri nimefahamika na ambao hawako mtawajulisha wenzenu yeah.